On nom l'olen bogin baint, euh, nom l'olin dara bit richelte. Zogert, um, euh, Jesusinai dalterol bolte, uh, nek gulberik tem decler sanate. Jesus bidant, um, euh, bi tanarik iaj rairel sanchik, tanar bibier rairlakton, il sentime. Bi zugert, tuni ugik tem decler sanate bitanarrik jaarsregel er sanchik. Die me Jesus Christ der ruit orin shavnarta uh, aildach bailson. Te get Jesus te dant te narrik jaarsregel er sanbegetch asruch bolnon Jesus jaads te narik regel er sanbe. Bit unterol boltegor bit gurlant so ilitem de bolom Bolomstein. Nek du gertin nek du engin engin egelrun baizan. Uh, Baksh bich, an dor bolov srolte run baizan, a texan mortlo, Jesus Christ tetnarrik son bas baz zorik julsan. Uh, demsdek, time, tetnarrik tettedek. Teget bit unikol gotchadan. Uh, Boussad rumusik de Romslor boussad rumusik moular, en bol Harin bibiye zorik jular, bibiye demjir, en bol Jesus Christin hair, nek du gert zuite, bibiye zorik, zorik jular etime, bibiye demjire, en bol Jesus Christin zam. Niek jo sondo Jesus Christin hair. Hoyer du gert zuil, juwe gecher, a medech tuni shavnar gem nu geltan bai santime, Harin Jesus tetnarik son god bas didn't zobzam zaadjokson, time, amtralin zobzamik zaadjokson. Enen yamarlutak tewegerer, a Jesus Christ Orim shavia uh, gigulsan, time, girel tussan. En bol bas bitnitsam. Busad rumusik giguler, en bol chaer, en bol Christin susek nudin chaer. Buju, tedant unen gerlik afschar, te? tuche bodor bolom bolamstet, imen dolorhonok. Den yalanguya a gerlin esrekta liue gerer en bol gem nugel. Gerlin gen nugel getekmon en bol bitnit zambish. Timen? Bit so sektin bol son uchras, bit tengerburni gegen gerlin dotor amit yaptak. Teget haertaran de se, bibiye zorrik churaren zuite, bibiye gigularen zuite. Gourav du gardzwil, Jesus or, o shavnara reil sombe ter terbas te et ses time, et se unanch baison. Bit bas bibiete unanch bayran Ransuite, Gerbolin dotor get kimo, es fel sumder get kimo, agilder get kimo. de unanch getekmon, chamgin chural, e bas Jesus Christin reicher. Bitanarik, ja, ich reichle sanchik, danach bibie, el tun, get ailson. Ja, marlotak tewe gecher, Jesus Christate adilchan, bibie zorik jular, bibiye giguler, bibiye de unanch baer, gesanotak te. Rarin amarabish, wil seret zuitant, eh? Teget bitant, seichon Jesus Christine, сайхангик баримтларан суйтэдэ гэж бодсон. За манай өнөөдрийн номлол дуслаа тэгээд одоо бит э, хичээлтэй.